บุ๊กทูหกสิบหกเซชเดสมิดเซชิสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งวีเด p i e d e r ī ตเนกวาร์ดิเวียนส์ผม ของผมเอสมันส ผมหากุญแจของผมไม่พบ Es nevaru atrast savu atslēgu. ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ Es nevaru atrast savu braukšanas biļeti. คุณของคุณ Tu tavs. คุณหากุญแจของคุณเจอไหม Vai tu atradi savu atslēgu? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Vai tu atradi savu braukšanas biļeti? เขา ของเขา Viņš viņa คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Vai tu zini, kur ir viņa atslēga? คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน Vai tu zini, k u ร ir viņa braukšanas biļete? เธอ ของเธอ Viņa, viņas. เงินของเธอหาย วิญญา ņ a ร์ปาซูดุสินา a u ดาและบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย un viņai vairs nav arī kredītkartes. Rau, kong rau. mēs mūsu k u n p ป kuntā, kong rau m ไม s a b าย mūsu vectētiņš ir slims Kunjā, kunjāj, kong rau sukapāp dī. mūsu vecmāmiņa ir vesela คุณหนูของหนู jūs jūsu เด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน bērni kur ir jūsu tētis เด็กๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน bērni kur ir jūsu mamma